Die woord van die Heere het tot mij gekomen. mens, tree op as profeet in die herders van Israël, tree op as profeet en sê vir hulle, vir die herders, so sê die Heere my God, jylende wacht vir die herders van Israël wat net vir hulle self zorg. Moet herders dan niet voor die klein vies zorg nie, jylle drink die melk, jylle maak vir jylle kleren van die wol, jylle slag die vetste klein vee, maar jylle zorg niet voor die klein vee nie. Jylle het nie die zwakkes gehaald nie, Jullie het niet die ziekes gedokter nie, jullie het niet die wonde van die wat zeer gekry het, verzorg nie, jullie het niet die wat weggedwaal het, teruggebring nie, jullie het niet die wat weggeraak het, gesoek nie. Jullie was harde en vrede regeerders, die kleinvee was zonder herder en het verstrooi geraak, en toe hulle verstrooi raak, word hulle een prooi verroofdiere. My kleinvee het rondgedwaal oor al die bergen en oor al die hoë jevels, hulle het verstrooi geraak oor die hele aarde en niemand het hulle gesoek of na hulle gevra nie. Daarom, herders, oor die woord van die Heere, my kleinvee is uitgelever en het die plooi van enige wilde dier geword, hulle is zonder herder, zonder iemand wat na hulle soek, die herders het vir hulle self gesorg en niet voor my kleinvee nie. So zeker als ik leef, sê die Heere my God, ik zal die herders straf. Oor die woord van die Heere, herders, so sê die Heere my God, ek gaan optreed ten die herders, ek eis my kleinvee van hulle terug, ek maak een eind daaraan dat hulle die kleinveese herders is, hulle sal nie herders bly net om vir hulle self te zorgen. nie. Ek sal my kleinvee red en hulle nie deel die herders laat opeet nie. So sê die Heere my God, ek sal self my kleinvee soek en na hulle omsien. Soos een herder omsien na die kleinvee wat uit sy trop verstrooi raak, so sal ek omsien na my klein vee en hulle red uit al die plekken waarin hulle verstrooi is op daar die donker oordeelsdag. Het zal hulle tussen die ander volken uitbring, hulle bij mekaar maak uit die ander landen en hulle bring na hulle land toe. Het zal hulle verzorg op die paarden van Israël, in die kloewe, in al die woonplekken in die land. Het zal voor hulle zorg vir goeie weiding, hulle sal wij op die hoë paarden van Israël in rustig door in die goeie weiveld lee in herkoop hulle sal op geil veld wei daar in die bergen van Israël. Ik zal zelf mijn kleinvisse herder wees en hulle rustig laat lee en herkou, sê die Heere my God. Ik zal die soek wat weggeraak het, die terugbring wat weggedwaal het, die wonde verzorg van die wat zeer gekry het, die zwakke help. Maar ik zal die wat vet en sterk geword het, uitrie. Ek sal een herder wees wat reg laat geskiet. En wat julle betref, my kleinvee, sê die Heere my God, Ik ga rechtvaardig oordeel tussen skaap en skaap en tussen skape en bokke. Partij van jullie het die beste gras afgewei en boonop wat oorgeblij het, vertrap. Jullie het skoon water gedrink en wat oorgeblij het, vuil gemaakt. My ander skape moes die gras vreet wat dier jullie vertrap is en die water drink wat dier jullie vuil gemaakt is. Daarom, so sê die Heere my God, gaan ek nou rechtvaardig oordeel tussen die vet skape en die mares. Jullie het die zwakkes met jullie lijven in schouwers weggestoot en hulle met jullie hoorings gestampt totdat jullie hulle weggedrijf het. Maar ik ga mijn klein vier reed. Hulle zal niet meer uitgeleverd wees als buit nie. Ik ga rechtvaardig oordeel tussen skaap en skaap. Ik ga voor hulle net een herder aanstel, en hij zal voor hulle zorg, mijn dienaar David. Hij zal voor hulle zorg, hij zal voor hulle herder wees. Ik, die Heere, zal hulle God wees, en mijn dienaar David zal oor hulle regeer. Ek, die Heere, het dit gesê, ek sal met hulle een verbond sluit wat vir hulle vrede sal brengen. Ek sal die roofdere uitreer uit die land, zodat my kleinvee veilig kan wees in die weiveld en in die bosse kan slaap. Ek maak hulle in alles rondom my jevel voorspoedig, ek laat die reens val op die rechte tijd, reens wat voorspoed zal brengen. Die bome zal hulle vruchten lever in die grond sy opbrengst, en mijn volk zal veilig wees in hulle land. Wanneer ik die heek wat op hulle gedruk het, stikkend breek en hulle reed uit die maag van die wat slawe wou maak van hulle, sal hulle besef dat ik die Heere is. Hulle sal nie weer die buit van ander nasies word nie en nie meer dier roofdere opgevreed word nie. Hulle sal veilig woon en vir niemand hoef bang te wees nie. Ek gee hulle een land wat beroemd zal worden voor sy vrugbaarheid, hulle sal nie weer dier hongersnood geteister word nie en hulle sal nie weer dier ander nasies verneder word nie. Hulle sal besef dat ek, die Heere hulle God, by hulle is en dat hulle my volk Israël is, sê die Heere my God. Julle is my klein vee, julle is die volk voor wie ek zorg, en ek is julle God, sê die Heere my God.